Mkubwa wao akasema, "Je, hamjui ya kwamba baba yenu amechukua ahadi kwenu kutokana na Mwenyezi Mungu na kabla ya hapo mlimkosa katika agano lenu juu ya Yusuf? Basi mimi sitotoka nchi hii mpaka baba yangu anipe ruhusa au Mwenyezi Mungu anihukumie. Na yeye ndiye mbora wa mahakimu." ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما وَكُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ Rudini kwa baba yenu na mwambieni, e baba yetu, mwanao ameiba." Na sisi hatutoi ushahidi ila kwa tunayoyajua. Wala sisi hatakuwa wenye kuhifadhi mambo ya ghaibu wasalil qaryata allati kunna fiha wal'ira allati aqbalna fiha wa inna inna lasadiqun na waulize watu wa mji tuliokuwako na msafara tuliokuja nao na hakika sisi tunasema kweli qala bal sawalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً innahu huwal alimul hakim akasema bali nafsi zenu zimekushawishini kwenye jambo fulani subira ni njema asa Mwenyezi Mungu akaniletea wote pamoja hakika yeye ni mjuzi mwenye hikma watawalla anhum wa qala ya أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم naye akajitenga nao na akasema ah maskini Yusuf na macho yake yakawa meupe kwa huzuni aliyokuwa akizuia قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين wakasema wallahi waachi kumkumbuka Yusuf mpaka uwe mgonjwa au uwe katika waliohiliki qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun akasema hakika mimi namshtakia Mwenyezi Mungu sikitiko langu na huzuni yangu na ninajua kwa Mwenyezi Mungu msio yajua nyinyi. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun, enyi wanangu, nendeni mkamtafute Yusuf na nduguye wala msikate tamaa na faraji ya Mwenyezi Mungu. Hakika hawakati tamaa na faraji ya Mwenyezi Mungu isipokuwa watu makafiri. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين Basi walipoingia kwa Yusuf walisema, ewe mheshimiwa, imetupata shida sisi na watu wetu na tumeleta mali kidogo basi tupimie kipimo nafanya kama unatupa sadaka Hakika Mwenyezi Mungu huwalipa wao sadaka. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun, akasema je, mmejua mliomfanyia Yusuf na nduguye mlipokuwa wajinga? Qalu a innaka la anta Yusuf قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين وكسيما kumbe wewe ndiwe yusuf akasema mimi ndiye yusuf na huyu ni ndugu yangu Mwenyezi Mungu ametufanyia hisani. Hakika anayemcha Mungu na akasubiri basi Mwenyezi Mungu haachi ukapotea ujira wa wafanyao mema. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna lakhatiin. Wakasema wallahi Mwenyezi Mungu amekufadhilisha wewe kuliko sisi na hakika sisi tulikuwa wenye kukosa. Qala la tathriba alaykum alyawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Akasema leo hapana lawama juu yenu. Mwenyezi Mungu atakusameheni naye ni mwingi wa kurehemu kuliko wote wanaorehemu. Idhhabu biqamisi hadha faalquhu ala wajhi abi yati basira watuni biahlikum ajma'in, nendeni na kanzu yangu hii na mumwekee usoni baba yangu, atakuwa mwenye kuona, na mje nao watu wenu wote wa nyumbani. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ilipokatika tamaa yao, wakavunjika moyo kukubaliwa maombi yao, wakaenda pembeni peke yao wakishauriana juu ya msimamo wao na baba yao. Ilipoishia shauri kwa mkubwa wao mwenye kupanga mambo yao, aliwaambia, haikufalieni kuisahau ahadi ya kiapo mliompa baba yenu ya kuwa mtamhifadhi ndugu yenu mpaka mrudi naye wala mlivyofungana naye kabla yake kuwa mtamlinda Yusufu na hayo mkayavunja. Kwa hivyo mimi nitabaki Misri wala sitotoka ila afahamu baba yetu kweli wa hali hii na akaniachilia nirejee kwake au Mwenyezi Mungu anihukumie kurejea kwa heshima na akaisahilishia njia kwa sababu yoyote ile na yeye ndiye mbora wa alilifu kuliko mhakimu wote. Rejeeni nyinyi kwa baba yenu na msimulieni kisa chote hichi. Na mwambieni mkono mwanao ulikunjuka akiiba kikopo cha mfalme na kimekutikana katika basha yake kwa huo wizi wake ndio ameshikwa Nasi hatukwambii ila tuliyoyaona na wala sisi hatukuwa tunajua yaliyofichikana katika hukumu ya Mwenyezi Mungu pale tulipokutaka nawe ukatupa tumhifadhi na turejee naye kwako kama tulivyoahidiana na tukafungana. Na Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa alilifu kuliko mahakimu wote. Na ikiwa wewe unashaka na haya tunayokuambia, mtume mtu akuletea ushahidi wa watu wa Misri. Na pia wewe mwenyewe waulizo safiri wenzetu tuliorudi nao, ipate kudhihiri kuwa sisi hatunalawama nasi tunamhakikishia kuwa sisi ni wakweli katika haya tuyasemayo. Wakarejea wana waliobaki kwa Yakubu, wakamweleza kama alivyohusia kaka yao mkubwa, habari ile ikamtibua huzuni zake. Zikazidi kwa kumpoteza mwanawe wa pili wala hakutua nafsi yake kwa kuwa wao hawana makosa ya kusababisha kupotea kwake naye angali na machungu kwa waliomfanyia Yusuf akapiga ukelele kwa kuwatuhumu akiwaambia nia yenu haikusalimika katika kumhifadhi mwanangu lakini nafsi zenu zimekuchocheeni mumpoteze kama mlivyompoteza nduguye lau kuwa nyinyi hamkutoa fatwa ya kuwa mwizi ashikwe afanywe mtumwa kuwa ndio adabu ya mwizi huyo Mheshimiwa asingelimshika mwanangu wala asingelibaki kaka yenu huko Misri. Lakini mimi sina hila ila kustahamili katika msiba wangu kwa maliwa za mema. Huku nikitaraji kwa Mwenyezi Mungu anirudishie wanangu wote. Kwani yeye ndiye mwenye ujuzi uliozunguka hali yangu na hali zao. Na yeye ndiye mwenye hikma yenye kushinda na kwa hiyo ndiyo hunitendea na kunipangia. Akavikika kwa yasema akajitenga nao, akashughulika na msiba wake na huzuni kumkosa Yusuf. Macho yake yakafanya kiza kwa wingi wa huzuni, naye akificha sana. Huzuni kubwa huleta ugonjwa wa macho unaoitwa glaucoma na weupe huzidi mpaka mtu mwisho kwa kipofu. Siku zikapita na Yakubu kazama katika majonzi yake, wanawe wakaogopa isije kuwa hatari. Wakamkabili kumtaka punguze huzuni yake na wako baina ya kumwonea huruma na kuchukia kuwa bado yungali akimkumbuka Yusufu wakamwambia kama kujipumzisha nafsi yako hapana shaka kumkumbuka Yusufu kutakuzidishia machungu yako ya kukondeshe mpaka ukaribia kufa au ufe hasa maneno yao hayakumwathiri hata chembe akawajibu kwa kusema mimi sikukushtakieni wala sikukutakeni mnipunguzie machungu yangu. Mimi sina ila Mwenyezi Mungu tu wa kumnyenyekea na kumshitakia dhiki zangu nzito na nyepesi. Wala siwezi kumficha hayo wala lolote nisiloliweza. Kwani mimi natambua wema wake wa kutenda na ukunjufu wa rehema yake, jambo ambalo nyinyi hamlijui. Na kuwa na imani na Mwenyezi Mungu ndiyo huisha matumaini kwa hivyo zile dhiki za moyo hazikuondoka kwa matarajio ya Yakobo kumrudia mwanawe na yakamtia katika moyo wake kuwa wa hai na kwamba wakati wa kukutana nao ndio umefika. Akawaamrisha wanawe waende wakawatafute, akawaambia enyi wanangu, rejeni Misri muwe na kaka yenu na mumtafute Yusufu na nduguye, muulize habari zao kwa upole bila watu kujua wala msikate tamaa kwa Mwenyezi Mungu kuturehemu kwa kuwarudisha. Kwani hawakati tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu isipokuwa wale wanaokanya. Ndugu za Yusufu walimwitikia baba yao kwa matakwa yake. Wakatoka kwenda Misri na wakajaribu kukutana na mtawala wake ambaye baadaye kadhihiri kuwa ndiye Yusufu. Walipoingia kwake walisema, "Ewe mheshimiwa, sisi na watu wetu tumepata shida ya njaa na madhara ya mwili na nafsi. Na tumekuletea mali chache ndiyo bidhaa yetu, nayo ni ya kukataliwa kwa kuwa ni kidogo na mbaya. Wala haitoshi kwa hayo tunayotaraji kwako. Lakini sisi tunataraji kwako tupimie kwa ukamilifu na utachotuzidishia iwe ni sadaka utayotupa. Kwani hakika Mwenyezi Mungu mtukufu huwalipa wenye kutoa sadaka thawabu njema kabisa. Yusufu akaingiwa na huruma ya udugu ambayo inasamehe maovu. Akaanza kuwafunulia habari zake kwa kuwaambia kwa lawama. Je, mmejua ule uovu mliomfanyia Yusufu kwa kumtumbukiza kisimani na maudhi mliomfanyia nduguye mkafanya hayo kwa ujinga uliokusahaulisheni huruma na udugu kuzinduliwa huku kwa furaha kuliwatambulisha kwamba huyu ndiye yusufu Wakamtazama kisha wakasema kwa yakini, hakika wewe ndiye kweli Yusufu. Na Yusufu mwenye ukarimu aliwaambia kwa kukubalia, mimi ndiye Yusufu na huyu ni ndugu yangu. Mwenyezi Mungu ametufadhili kwa kutuvua kwa salama tusihiliki na kwa kutupa hadhi na madaraka. Na hayo yamekuwa ni malipo ya Mwenyezi Mungu kwa usafi wangu na wema wangu. Na hakika Mwenyezi Mungu haachi ukapotea ujira wa mtendaji mema na akaendelea nao. Wakasema uliosema ni kweli na tunakuhakikishia kwa kiapo kwamba hapana shaka Mwenyezi Mungu amekutukuza kwa uchamgu na subra na sera njema. Na amekupa pia utawala na cheo cha juu. Na sisi hakika tulikuwa wenye kutenda dhambi kwa tulivyokutendea wewe na nduguyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametudhalilisha kwako na ametulipa malipo ya wenye kutenda dhambi. Yule nabii mtukufu akawajibu kwa kusema hapana lawama kwenu leo wala kusutana lenu kutoka kwangu ni msamaha ulio mwema kwa fadhila ya nasaba na haki ya udugu na namuomba Mwenyezi Mungu akusameheni na akughufirieni na yeye ndiye mwenye rehema kuu kisha Yusufu akawauliza habari za baba yao walipomwambia kuwa hali yake ni mbaya na hawezi kuona kwa wingi wa hamu na majonzi aliwapa kanzu yake na akawaambia rejeni kwa baba yangu na hii kanzu mwekeni usoni pake. Kwa hivyo atakuwa na yakini kuwa mimi nimo katika salama na moyo wake utajafuraha furaha na Mwenyezi Mungu atamjalia iwe ni na sababu ya kurejea kuona kwake. Hapo tena njoni naye kwangu na ahali zenu wote pamoja.